Ստեփանակերտը նախապատրաստվում է ամանորին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահաների առաջիկա հանդիպումը ոչինչ չի տա։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում հիմնական ցանրությունը կրում են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Համայն Ռուսիո պատրիարքը ապարգևատրել է հայ գործարարին։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Երեք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ ապատեղեկատվություն էր տարածել, թե իբր ոչնչացվել է հայերի կրակակետ, ինչի արդյունքում 3 հայ զինծառայող է զոհվել։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունը այս անգամ որևէ մեկնաբանության չարժանացնելով ադրբեջանական քարոզիչների վառ երևակայության արգասիկը ներկայացնում է ադրբեջանցի օկտատերի նշված նյութին առնչվող կարծիքը առանց փոփոխության։ Մեջբերում անում ենք։ Ինչքան է այս սուտը հոգնեցրել։ Տեսանյութում երևում է պայթեցված թաքստոց։ Ես հարց ունեմ, որտեղից են վերցրել 3 զինվորի մասին թիվը։ Մեր պաշտպանության նախարարությունը չի հասկանում, որ անհիմն հայտարարություններով խաթարում է ժողովրդի հավատը։ Պետք է խոսել փաստերով, ոչ թե ենթադրություններով։ Մեջբերման ավարտը։ Իսկ իրականությունը առաջնագծում այսպեսին է։ Դեկտեմբերի 14-ին եւ լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորթի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ականանետներից եւ նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ մարտակվել է ավելի քան 1700 գրակոց։ Հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում պաշտպանության բանակը կորուս չի տեղի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերը առաջնագծում իրենց կամքն են թելադրում հակարակորտին եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ըստ էության, սահմանին թակնված ձևով պատերազմ է, որի դեմ նառնելու միակ միջոցը մեր զինուժն է պաշտպանունակությունը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր, հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում լարվածությանը։ Ես հուսով եմ, որ այս լարվածությունը պետք է սթափեցնի Ադրբեջանին այն դրամաբանությամբ, որ մեկին 10 կորուսներ են ունենալու։ Այս վստահությունը պետք է դիվանագիտական հանդիպումների միջոցներով փոխանցենք նրանց, որ այս ձևով ամեն ինչ ձախողվում է եւ այսօր խոսել լուրջ բանակցային գործընթացի մասին թերևս անիմաստ է ասել է Ռուստամյանը։ Նա չբացառեց, որ ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունների համատեքստում հենց Թուրքիան է հրահրում ասիմետրի գործողություններ, այդպիսով չեղելով միջազգային հանրության ուշադրությունն իր խնդրից։ Չեմ բացառում, սա իմ կարծիքն է, որ այս լարվածությունը նաև Թուրքիայի կողմից հրահրված ասիմետրի գործողություններ են, որը փորձում է ուշադրությունը շեղել։ Ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունները զգաստացրել են Թուրքիային, նշել է Արմեն Ռուստամյանը։ Պատգամավորի խոսքով այս լարվածությունը կապված է նաև նրա հետ, որ միջազգային հանրության թեթև ձեռքով հակահայկական բանաձևեր են ընդունվում։ Եվրախորհրդում ընդունած բանաձևերը լարվածություն են առաջացնում սահմանների վրա, որովհետև Ադրբեջանին ավելի սանձարձակ են դարձնում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի խոսքով հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղի-ադրբեջանական սահմաններին լարվածությունը կարելի է որակել իբրև ահաբեկչություն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դեմ եւ անհրաժեշտություն կա, որ Ադրբեջանն առաջին հերթին քաղաքական առումով պատժվի։ Սահմանային լարվածությունները բարբերաբար են լինում, երբեմն ակտիվանում են հասնելով ամենաբարձր աստիճանին, երբեմն թուլանում, բայց այնուամենայնիվ լարվածությունը միշտ ակնհայտ է եղել, հատկապես վերջին 10 տարիների ընթացքում, երբ Ադրբեջանը բանակցային գործընթացին զուգահեռ սկսեց նաև ռազմատենչ հրետորաբանությունը հարստացնել։ Գոյություն ունի սրա դեմ արդյունավետ գործելու երկու ճանապարհ։ Առաջինն այն է, ինչ մեր զինված ուժերն են իրականացնում, այսինքն հստ հստակ պատժիչ գործողություններ, որոնք ադրբեջանական զինուժին ստիպում են հետ քաշվել եւ սահմանափակել իրենց գործողությունները, եւ երկրորդ միջազգային հանրության արձագանքը հատկապես Մինսկի խմբի գործընթացի շրջանակներում, ասել է Արտակ Զաքարյանը։ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան մեկնաբանել է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում արկա իրավիճակը։ Դեսպանն ասել է, որ իրենք կողմերին միշտ կոչ են արել Միքայել Արաչանել եւ թուլացնել լարվածությունը։ Սեկուտան հույս է հայտնել, որ նախագահների այս ամիս նախատեսված հանդիպումը կնպաստի այդ ուղղությամբ իրավիճակի բարելավմանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հանդիպումը բացարձակապես ոչինչ չի տա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխարտ գործնախարար Արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը հավելելով, որ ընդամենը հնարավոր է, որ հակամարտության գոտուց դուրս բերվի ծանր տեխնիկան։ Անդրադառնալով ռուս-թուրքական լարված հարաբերություններին նա նշել է, որ ռուս-թուրքական պատերազմ իհարկե չի լինի, սակայն երկու երկրների միջև հարաբերություններն անկասկած կանդրադառնան տարածաշրջանային իրադարձությունների վրա։ Ռուսաստանը Թուրքիայի դեմ օգտագործի քրդական գործոնը, նշել է Արման Նավասարդյանը։ Կասկածում են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումն այս տարի տեղի կունենա, այս մասին նշել է քաղաքագետ Շուշան Խատլամանջյանը։ Բայց եթե ընդհանրենք, որ այն կկայանա, իրավիճակը դրանից չի բարելավի, ասել է նա, որևէտեւ արեմուտքը Թուրքիայի հանդեպ ոչ մի գործողություն չի իրականացնի։ Թուրքիայի սադրանքներն անպատիժ են մնում։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ նպատակը քաղաքական իրավիճակը ինչ որ լարվածության կետի հասցնելն է, նշել է նա. Ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատ թարացումը ըստ քաղաքագետի այդ ռազմավարության մեկեջն է։ Նրա խոսքով Թուրքիան միշտ փորձել է սադրիչ գործողություններով Ռուսաստանին ծուղակը գցել։ ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը Ռոսիա 24-ի եթերում հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Թուրքիայի հայտարարությունները դեստրուկտիվ են, նկատի ունենալով Անկարայից ավելի վաղ հնչած հայտարարությունը, թե Թուրքիան ամեն ինչ կանի Ադրբեջանին Ղարաբաղը վերադարձնելու համար։ ԵԱՀԿ-ում նման դիրքորոշմանը չեն աջակցում։ Կա խիստ գիտակցումը, որ երեք համանախագահները՝ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն կրում են հիմնական ցանրաբերնվածությունը, ճիշտ այնպես, ինչպես Մինսկի խմբի անդամները, որպես այդպիսին հավասարապես։ Ոստի Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության կողմերից մեկին պաշտպանելու փորձերը դեստրուկտիվ են եւ որևէ շարունակություն ունենալ չեն կարող, մասնավորապես ասել է Լուկաշևիչը։ Նա հավելել է նաեւ որ դեկտեմբերին Սարգսյան-Ալիև սպասվող հանդիպումը կառուցողական ներդրում կունենա լարվածության թուլացման գործում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարդկանց սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ վերջին տարիներին զգալի աշխատանքներ են կատարվել Կովսականի համայնքում։ Կառուցվել են հիվանդանոց, մանկապարտեզ, ինչպես ասաց համայնքի ղեկավար Ռադիկ Մարկարյանը, բարերար Արթուր Վարժապետյանին նվիրած ՈՒԱԶ մագնիշի մեքենան հիմնականում ծառայում է աշակերտների տեղափոխմանը։ 7 կիլոմետրից աշակերտներին դպրոստանի դասերից հետո տուն վերադարձնի։ Մենք թղամաս, որը որ շրջանցում է գետի հաջորդ հապը, Զախապեն կոչում, Զախապ կոչված թղամասից պետք է բերի դպրոցը, որը 7 կիլոմետր հեռավորություն ունի։ Նաև շրջանում կայացված միջոցառումներին երեխաներին պետք է շրջան հասցնի։ Կարևոր միջոցառումներին պետք է ճիշտ ժամանակին ներկա լինի։ 180 տնտեսություն 350 բնակիչ ունեցող համայնքում մարդիկ հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ։ Ըստ Ռադիկ Մարկարյանի բարելավում են բնակարանային պայմանները։ Պետբյուջեի միջոցներով 4 բազմազավակ ընտանիքների համար տներ են կառուցվում։ Կառուցվել համակապարտեզ արդեն գործում է 50 երեխային հաճախում շուտով կավելանա այդ թիվը ժամանակակից հիվանդանոց ունենք դպրոցը վերանորոգված լավ վիճակում 123 աշակերտ ունենք Համայնքն ապահովված է տրանսպորտային, հեռախոսային եւ ինտերնետ կապերով։ Դեկտեմբերի 8-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության Սնդամթիրքի անվտանգության պետական ծառայության տեսուչների կողմից իրականացվել են օպերատիվ դիտարկումներ 38 տնտեսվարող սուբյեկտներում։ Արդյունքում հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել են ժամկետանց կամ առանց մակնշման մի շարք ապրանքատեսակներ։ Նշենք, որ հաշվի առնելով ամանորյա տոներին սնդամթեր կիրացվելու հանգամանքը եւ դրանց անվտանգ լինելը բարձելու անհրաժեշտությունը, ծառայության պիտի հրամանով ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 8-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում ծառայության կողմից իրականացվում են օպերատիվ դիտարկումներ, մասնավորապես մսամթերքի, կատնամթերքի, ձվամթերքի, հրուշակեղենի, զովացուցիչ ըմբելիքների եւ շամպայնի իրացման շուկայում։ Ստեփանակերտում սկսվել են նոր տարվա նախապատրաստական աշխատանքները։ Օրորի գեղեցկանում է քաղաքը, իսկ տոնական զարդարանքները ել ավելի հուշում նոր տարվա գալուստը։ Երբ կվառվեն գլխավոր տոնածառի լույսերը եւ ինչ անակնկալներ են սպասվում բնակչությանը, Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Արդեն մի քանի օր է նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում գլխավոր տոնածառի զարդարման ուղությամբ։ Մոտ 1 շաբաթից կվառվեն նրա լույսերը, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Թամարա Խաչատրյանի խոսքով Դեկտեմբերի 22-ին ժամը 18:00-ին տեղի կունենա Վերածննդի հրապարակում Տոնաճարի Լուսեի վարման հանդիսավոր արարողությունը, որտեղ կներկայացվեն մուլթերոսներ կերպարների կերպարներով շոու ծրագրեր։ 5 օր առաջ արդեն սկսվել է նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես նաև քաղաքում զարդարվում են բոլոր ծառերը։ Մայրաքաղաքի բնակիչներին դեկտեմբերի 31-ին սպասվում է հետաքրքիր համերգային ծրագիր՝ հրավառություն։ Դեկտեմբերի 31-ին արդեն պատրաստվում ենք մշակույթի նախարարության հետ համատեղ մեր հրավառություն մեր պապ Ձնանուշիկի ակցիայություն Թամարա Խաչատրյանը շնորհավորում է ողջ Արցախահայությանը նոր տարվա կապակցությամբ։ Առիթից օգտելով շնորհավորում եմ բոլոր արցախցիներին գալիք ամանորի եւ սուբտեմբերի կապակցությամբ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը փոխնախարար Անատոլի Անտոնովի հետ շտաբ զրույցի է հրավիրել Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանության պաշտպանության ռազմածովային հարցերի ռազմական գծորդ Ահմեդ Գյունեշին։ Թուրքական ռազմական դիվանագետին կուշտ ներկայացվել է Սիրիայում միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի խնդիր իրականացնող ռուսական զորակազմի դեմ պաշտոնական Անկարայի անխոհեմ գործողությունների հնարավոր կործանարար հետևանքների մասին, նշել են նախարարությունում։ Մասնավորապես խորը մտահոգություն են հայտնել Էգեյան ծովում թուրքական ձգնորսական նավի կողմից ռուսական ռազման նավի դեմ հերթական սադրիչ գործողությունների առիթով, որը թուրքական նավի հետ Բախումից խուսափելու համար ստիպված է եղել նախազգուշական կրակոց արձակել, ասել են պաշտպանության նախարարությունում հավելելով։ Ահմեդ Գյունեշը խոստացել է անհապաղ Անկարային տեղեկացնել ռուսական կողմի ներկայացման բովանդակությունը։ Թուրքիան ցանկանում է Ռուսաստանի հետ համատեղ ռազմավարական համագործակցությունը շարունակել։ Նման հայտարարություն է արել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նա Թուրքմենստանից վերադառնալու ճանապարհին օթանավում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ անդրադարձել է Ռուսաստանի հետ լարվածությանը, պնդելով, թե Թուրքիան չի ցանկանում լինել լարվածության կողմ։ Էրդողանի խոսքով ռուս օթաչուների, այսպես ասած, սխալի պատճառով տեղի ունեցած միջադեպը չպետք է ազդի երկու երկրների հարաբերությունների վրա, ասելով, թե Երանի այդ միջադեպը չլիներ։ Մեր անելիքն է առանց որևէ պատճառաբանությունների դիվանագիտական ճանապարհներով հաղթարել այս միջադեպը եւ շարունակել նախկին ռազմավարական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, ասել է Էրդողանը։ Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը Տաշիր ընկերությունների խմբի հիմնադիր եւ նախագահ Սամվել Կարապետյանին շնորհել է Սուրբ Մեծ Իշխան Դանիել Մոսկվացու երրորդ աստիճանի իշխանշան Դուբրովկայում Սուրբ Կիրիլի եւ Մեֆոդիոսի անվան տաճարի շինարարության արձում ունեցած ավանդի համար։ Սա առաջին մրցանակը չէ, որին արժանացել է Սամվել Կարապետյանը։ 2012 թվականին Պատրիարք Կիրիլը նրան շնորհել էր ռուս ուղափար եկեղեցու Փարքի եւ ազնվության երկրորդ աստիճանի իշխանշան Սուրբ Նիկոլայ հրաշագործի անվան տաճարի վերականգնման գործում ունեցած ավանդի համար։ Իսկ 2001-ին Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Պատրիարք Ալեքսի II-ը նրան շնորհել էր Սուրբ Դանիլ Մոսկվացու երկրորդ աստիճանի իշխանշան Ալիևյան Կալուգայի մարզի Նեդելնոյի գյուղի եկեղեցու վերականգնման համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց